Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله tunaendelea na hadithi ya sita miongoni mwa silsila ya ahadith tunayoendelea kuwachagulia wasikilizaji wetu katika barnamij ya uongofu hadithi hii imepokewa na ibnu abi ad-dunya na ni hadithi sahih sahahu al-albani fi al-jami' as-saghir anwani ya hadithi hii ndugu yangu katika iman wa akhwati fillah ni kalimatu al-faraj maneno ya faraja kama ilivyo kawaida katika maisha ya kila siku pana kweko na mitihani misukosuko taabu na dhiki mawazo humum maradhi hii ni sehemu katika maisha au kama wanavyosema ni part of the life na kwa hakika unahitaji kile ambacho kwamba kitaweza kuwa ni sababu ya kukutoa wewe katika hiyo dhiki na hiyo taabu ndio imekuja katika hadithi hii hadithi ya ibn Abbas radhiyallahu an anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم والحديث رواه ابن أبي الدنيا وحقيقة أنتم كتك مع yake katika ametaja kuwa maneno haya matukufu kuwa ndiyo sababu ya mtu kutoka katika shida atakapokuwa ni mwenye kusema bal mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikariri maneno kama haya la ilaha illa Allah alhalimul karim hakuna mwingine isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu aliyomtukufu ambaye ana sifa ya upole kwa kuwa kutokana na mengi mabaya wanadamu wanayoyafanya juu ya hii ardhi Allah tabaraka wa taala huvumilia na pia ni mausufu kwa sifa ya ukarimu la ilaha illa Allah al-ali al-azim hakuna mwingine isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu al mabud al-haq aliyo na aliyo mkubwa la ilaha illa Allah rabbus samawati sab' kuna mwingine isipokuwa yeye Mola wa mbingu saba na arshi iliyo tukufu atakapokariri mtu maneno haya ni sababu ya yeye kutoka katika shida na taabu na dhiki na hadithi nyingine pia ambayo ni Ibn Abbas inayokaribiana na hadithi hii tofauti labda ni lafdhi moja ama mbili asema mtume e, Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu 'inda al-karbi alikuwa akisema wakati anapopata dhiki la ilaha illa Allah azimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أحبتي في الله وحقيقة haya ni maneno makubwa na ni maneno yenye usaidizi kwako wewe kutoa katika dhiki na taabu kwa hivyo tudumu kila unapohisi kuwa kuna dhiki fulani kuna taabu fulani kuna humumu fulani ulionayo chukua maongezi ala mafundisho aliyotupa mtume sallallahu alayhi wasallam wala tastankif wajazakumullahu khairul jazaa mada hii imeletwa kwako na uongofu.com أهلا وسهلا هلالك بان مبتسما